G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib, ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. Endi mujohid birodarlarimizdan Muhammad Ali domla ma'ruzalaridan tinglaylik. Açıp ko'porlanding, uygan indi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uygan indi ey musulmon. Kadrin qochib ko'porlanding, uygan indi ey musulmon.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 Bugungi mavzuyimiz El-Gazul Harici Lil-Alamin İslami. İslomiy olamga tashqi jang hamlalar mavzusi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladiki: Es-sa'idu billah faqatil fi sabilillah la tukallaf illa nafsak va haridil mu'minin asallahu yakufa ba'sal ladina kafaru vallohu ashaddu ba'san va ashaddu tankila." Sadaqallohu azim. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yo'lida jang qiling, siz o'zingizgagina javob berasiz va mu'minlarni jihodga targ'ib qiling. Shoyat Alloh subhanahu va taolo kofir kimsalarning shiddatini bu jihod sababli, jang sababli tiyib qo'ysa, Alloh subhanahu va taolo azobi qattiq bo'lgan zotdir deb marhamat qiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'zining yo'lida agarchi yolg'iz qolsalarda jang qilishlikka ma'mur ekanliklarini va shuningdek o'zlari bilan kifoyalanib qolmasdan, balki butun mu'minlarni jihodga Alloh subhanahu va taolo yo'lida qurbonlik berishga, dinini oliy qilishlik uchun mashaqqatlar chekishlikka, jang qilishlikka mu'minlarni ham targ'ib qilishliklarini Alloh subhanahu va taolo buyrug'ini beryapti. Va bu jihod barakatidan, bu jihod sababidan kofirlarni mu'minlarga bo'lgan zo'ravonligini, shiddatini tiyib qo'yishligini ham marhamat qilyapti. Bu Alloh subhanahu va taoloning haq kalomi bu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni hayotlarida va sahobalarning hayotida o'zini haqligini ko'rsatdi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Makka, Madina va Jaziratul Arabdagi kofirlarga, mushriklarga jang qilishliklari bilan ularga mu'minlarga bo'lgan shiddati, mu'minlarga bo'lgan ta'ziqi kamaydi va yo'qoldi. Va undan keyin ham sahobalar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo'llarini davom ettirishib, Kisro yu Qaysarlarni imperiyalarni tugatishligi uchun safarlarni boshlashib va bu safarlar sababli Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga izzat berib, kofirlarni xorzor qilib, ular o'zlarini shiddatlarini, o'zlarini mu'minlarga bo'lgan kuchlarini ko'rsata olmay qolishdi. va shuningdek bu sahobalarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga barcha mu'minlarga Alloh subhanahu va taolo "Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu" deb marhamat qilgan edi. Alloh subhanahu va taoloni arqoniga, ya'ni diniga, Qur'oniga barchalaring birlashinglar, mahkam ushlanglar. Farqa-farqa bo'lib bo'linmanglar degan edi. va shuningdek vala tanazau fatafshalu va tadhhab rihukum nizolashmanglar talashib tortishmanglar suslashasizlar va sizlarning shon shavkatlaring ketadi degan edi shunga ko'ra agar qachonki bu ummat o'zaro davlatlar uchun mansab uchun moli davlat uchun talashib tortishadigan bo'lsa suslashadi zaiflashadi va uni kofirlarda oldidagi haybati ketadi va kuch quvvati ketadi. Buni o'rniga barcha Allohning diniga, Qur'oniga birlashligi va firqa-firqa bo'lmasligi kerakdir. Va bu Alloh subhanahu va taoloni bizlarga buyurgan jihodi bilan bo'ladi va bu jihod bilan ummatini haybatini saqlab qolinadi. Bu jihat bilan Alloh subhanahu va taolo bizlarga bergan izzatni saqlab qolinadi. Xo'p, endi Abbosiylar davriga nazar soladigan bo'lsak, Abbosiylar davrida holat mana shunday Alloh subhanahu va taolo aytganidek bo'ldimi? Va Alloh subhanahu va taolo buyurgan buyruqlar bajarilganmidi? Ularni bir qarab chiqadigan bo'lsak, ularni siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotiga buni aksincha bo'lganligi guvoh bo'lamiz. Va shu tufayli kofirlarni mu'minlarga bo'lgan shiddati, mu'minlarga bo'lgan zo'ravonligini, boshlanganligini va jur'atini ko'ramiz. Abbosiylar davrida islomiy davlat sulton, vali va amirlarning o'zaro nizolashuvi, ixtilof va davlat uchun kurashlari sabab o'z birligini yo'qotib, ularni 1-asrida titilish boshlanib, 2-asrida bu titilish yanada kuchayib ketdi. Oxir oqibat mashriqda buvayhinlar, Somoniylar, G'aznaviylar, Saljuqiylar davlati vujudga keldi. Afrika va Marokashda esa Adorisa davlati, Tripoli, Misr va Shomda Fatimiylar davlati, Andalusda Umaviylar davlatlariga asos solinib, xilofat ushbu davlatlar boshliqlari o'rtasida bo'lindi va Abbosiy xalifa Bag'dodda, Idrisiy xalifa Mag'ribda, Fatimiy xalifa Misrda Umaviy xalifa Qurtubada xilofat yurgizardi. Bundan tashqari ba'zi bir mintaqalarni bosib olgan mustaqil amirlar ham bo'lib, ular ham o'z hukumatini olib borardi. Endi achinarlisi shuki, ushbu davlatlar va amirliklar o'rtasida doimiy tinchlik, birdamlik va totuvlik o'rniga ko'pincha jang jadal alanga olardi. Natijada ahli islom tafriqa va bir-biriga nafrat, adovat bilan kun kechirardi. Va bu bilan tashqi dushman agar bostirib keladigan bo'lsa, bir bo'lib to'sishga harakat ham qilinmas edi. Bu mana shu Abbosiy xilofatidagi siyosiy e, bir hayot ko'rinishi edi. Hop, iqtisodiy hayotga nazar soladigan bo'lsak, iqtisodiy hayot iqtisodning o'zi zo'r bo'lishi asosiy omili tinchlikda. Usiz ish, ishlab chiqarish, mol-mulkni alishtirish, tijorat, savdo-sotiq busiz davom etmaydi va bu tinchlikni jamiyatdan ko'pincha qo'zg'olonlar va inqiloblar ketkizadi. Ummaviylar asrida va Abbosiylarning birinchi davrida juda ko'p davlatni mashg'ul qilib qo'ygan qo'zg'olonlar bo'lgan, lekin davlatda qo'zg'olonlarni daf qilish quvvati mukammal borligidan iqtisodga zarar yetmagan edi. va xalq futuhatlar barakatidan maza qilib mulkulchilikda kun ko'rardi va qo'zg'olonlar kambag'al bechoralar qo'zg'oloni emas, balki siyosiy qo'zg'olonlar bo'lib, kurash xilofat atrofida bo'lar yoki qabila paraslik qo'zg'atgan fitnalar bilan chegaranar edi. Shu bilan birga islom diyorlari ba'zi mintaqalarda qahatchilik hosilni nobud qiladigan tabiiy ofatlarga duch kelardi. Natijada ochlik va vabo kasalliklari tarqalardi-yu, davlat kuchliligidan uzoq davom etmasdi bu ofatlar, bu qiyinchiliklar. Ammo Abbosiylarning 2-asrida, 2-davrida kambag'al va bechoralar Valilar va ushur va xiroj yig'uvchilarni zulmi kuchayib ketganida, ana shu zulmlarga qarshi qo'zg'alon uyushtirishga majbur bo'lishdi. Işte. Bunda Habashiylar qo'zg'aloni bo'lgan. Asosiy bu qo'zg'alon 15 yil davom etib, ko'p insonlar qo'zg'alon qurboni va ko'p shahar va qishloqlar vayron bo'lib, e, dehqonlar qo'zg'alonchi-yu va vayronchiga aylanganidan yer ekin-tekindan mahrum bo'lgan, ketidan 70 yil ko'zilgan qaromitalar qo'zg'aloni ergashgan, tinchlik yo'qolib, o'g'ri va qaroqchilar talon qatl-g'orat olib borishib, E, Arabiylar bo'lsa tijorat va hojilar karvoniga hamlalar qilishib, oqibatda tijorat va haj bir necha yil to'xtab qolib, bu bilan iqtisodiy hayot izdan chiqib, ustiga ustak zilzila va suv toshqinlari bo'lib, Abbosiylarning ikkinchi davrida o'zidan avvalgi e, birinchi davriga nisbatan e, davlatdagi va xalqdagi zaiflashish vujudga kelgan edi. Ijtimoiy hayotiga agar nazar soladigan bo'lsak, ijtimoiy hayoti siyosiy va iqtisodiy hayot samarasi e, ijtimoiy hayotda ko'rindi. Islomiy mujtamoda, islomiy jamiyatda odamlar ikki tabaqaga bo'lindi. Birinchi tabaqa oliy, ayyosh, maishatxo'r tabaqa. Bular mana shu e, amirlar, valiylar va o'zini mana shu mansabdan suiiste'mol qiluvchi toifalar va ikkinchi toifa bular kambag'al, muhtoj past tabaqa va bu ikkala tabaqani ichida o'ziga yarasha fisq fujur bilan shug'ullangan kimsalar bo'lib, xususan bular sharobxo'rlik bilan kun kechirishardi. Mana shu ikkala tabaqa o'rtasida yana bir tabaqa bor ediki, ularni fuqaho va muhaddis va muhassillardan э, tashkil topgan olimlar tabaqasi э, va shuningdek ular bilan birgalikda taqvodor solihlar bo'lib, lekin ularni o'zlaridan avvalgi salaflaridek sultonlar, amirlar oldida o'rinlari yo'q edi. Ularni pand nasihatlariga quloq soluvchilar ham e, yo'q edi. Kuch-quvvat bilan biror-bir qaytarishga o'zlarida bir salohiyatlari ham yo'q edi. Mana shunday bir holat edi. Ya'ni xulosa shuki, o'rta buzilgan musulmonlar o'rtasi amirlar va ma'murlar o'rtasida, olimlar va amirlar o'rtasida e, bir-biriga mana shunday bir-birini hurmat qilmaslik va bir-birini pand nasihatini olmaslik va ishonch yo'qolgan shunday holat edi. Bu ayni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ogoh qilgan fasadu zatul bayn hiyal haliqa. O'rtani buzilishligi u qiruvchidir degan edilar. Haliqatuddin la haliqatur ras. O'qirishlik dinni qilishlik e, boshni qilishlik emas. Ya'ni din bu oxir oqibatda din yo'qoladi, din qiriladi va ahli din qiriladi. E, sochmas degan edilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga olib borgan edi. Mana shunday hodisalar bo'layotganda Mag'rib va Mashriqdan oqib kelgan dushmanlar adovatiga hadaf bo'ldi. Mag'ribdan Yevropa nasoralari Shom va Misr yerlariga 2 asr davomida 7ta salibiy janglarini qilishdi. Undulusda bo'lsa Ispaniya salibiylari Undulustagi islomiy hukumatga hamlalar qilishdi va shuningdek mashriqdan mo'g'ul tatar qo'shinlari islomiy diyorlarga bostirib kelishdi. Avvalo Mavron nahriga, keyinchalik Eron, Iroq, keyin Kichik Osiyo, ya'ni Turkiya taraflariga, oxirida Shom diyorlariga, Misr tarafga qarab yurishlar boshlashgan edi va shuningdek alhamdulillah ana shu davrda Ayyubilar va ulardan keyingi mamluklar mana shu hamlalarga e, bir turib bergan mm, toifalar bo'lishdi musulmonlar tarafidan. Xususan bu ikki voqea bizlarga juda ham bir e, tariximiz e, juda ham bir bizlarga ibratli bo'lib qolgan. Ya'ni salibilar bilan bo'lgan jangda Salohiddin Ayyubiyning Hitting jangini mohirlik bilan olib borishligi va unda e, g'alabaga erishligi va ikkinchisi ayni jolutda Sayfuddin Qutus tatarlar bilan bo'lgan joyda mana shu o'zini bir haqiqiy Alloh subhanahu va taoloni e, sultoni ekanligini ko'rsatishligi. Hop endi mana shu salibiylarni islom olamiga qilgan joylarini o'rganishlikdan oldin avvalo ikkita narsaga tavajjuh qaratmoqchimiz. Birinchisi musulmonlarni Birinchi Italiyani janubidan va Sisiliyadan chiqarishliklari Normandiyaliklar e, qo'li bilan Normandiya, ya'ni hozirgi Germaniya, Avstriya va e, Vengriya davlatlari ana shu paytda Normandiya deb uchala davlat bir davlat edi. Shular hisoblanadi. Bularni chiqarishliklari. Avvalambor <clears throat> qanday bo'lib e, Sisili oroliga musulmonlarni kirishganlari va fath qilganliklarini E, oldingi darsda o'tgan edik. Bu 212-yilda e, musulmonlar Sisili oroliga Qayrvon qosi Asad ibn Furodni qo'mondonligi bilan Ziyodatulloh 1-ni davrida Sisiliyga kirilgan edi va bu fata 248-yili mukammal bo'lib, e, Ramov shahrini Sisili poytaxti qilingan edi va mana shu Sisiliyni ham Tunisdagi Ziyadatullah al-Ag'labi, ya'ni Ag'olibani e, hukumatiga qo'shilgan edi. 226-yilda islom lashkari Sisiliyadan Italiyani janubiy tarafiga o'tishadi va u yerdagi Bari shahrini qo'llariga olishadi va uni ham Sisiliyadagi davlatlariga qo'shib olishadi. 297-hijriyda Ubaydulloh Mahdi boshchiligida Ubaydiylar Ag'oliba hukumatini tormor qilishadi. ular o'zlarini davlatlariga, ya'ni Tunisni ham undan avval olishgan bo'ladi. Tunisda ana shu davlatlarni qurishgan bo'ladi, ana shu Tunisdagi davlatlariga uni ham e, ag'aliba davlatini ham o'zlariga qo'shib olishadi. Keyin 336-yilda Kalbiylar mana shu e, Ubaydiylarning buyrug'i bilan Sisiliyani bosib olishib, uni ham Ubaydiylarga o'tkazib berishadi. 432-yilda esa Normandiyaliklar Italiyani janubiga Tonkreddi Xotibelli degan qirolni boshchiligida hamla qilishadi va u yerdan musulmonlarni haydab chiqarishadi, ya'ni Bari shahridan musulmonlarni haydab chiqarishadi. 464-yilda bo'lsa, ya'ni 32 yildan keyin esa Normandiyaliklar dengizni kesib o'tib Sisili tarafga kelishadi. Ular Robert Jeskar birinchi boshchiligida kelishib, bu yerdan ham musulmonlarni haydab chiqarishadi va 480-yilda o'zlarini ana shu yerda salibiy hukumatlarini o'rnatishadi. Hop, ikkinchi nuqta shu ediki, al-hurub as-salibiyya asbabuha va avamiluha. Salibiy janglar ularni sabab va omillari. Ushbu janglarni sabablari 3 ta narsaga boradi. Birinchisi diniy, ikkinchisi siyosiy, uchinchisi iqtisodiy. Ya'ni nasoralar, <clears throat> salibiylar o'zlariga muqaddas bo'lgan Baytul Maqdisni xalifa Umar radhiyallohu anhu davrida oldirib qo'yishgandan keyin ular Baytul Maqdisni ziyorat qilisha olmay qoladi. Mustaqil ularga bir ziyoratgoh bo'lmay qoladi. va bu bular uchun sharmandalik bo'lgan edi. Va shuningdek, nasoralar ikkiga bo'lingan bo'lib, g'arbiy va sharqiy nasoralar bo'lgan edi va g'arbiy nasoralar popi sharqiy nasoralarni o'ziga qo'shishlikni juda ham bir katta orzu qilar edi. Ikkinchisi siyosiy, ya'ni <clears throat> aytib o'tganimizdek, musulmonlar har qancha o'zlarining yo'llarini mustahkam ushlasa, o'zlarini siyosatlarini e, o'rnatishsa, shunchalik kofirlarni ahli botinni botil siyosati shunchalik zaiflashadi. Bu zaiflashib ketgan edi, bunga bular chidalmas edi va shuningdek iqtisodiy, iqtisodiy avvalambor ulardan ketgan sahobalar davrida va tobiinlar davrida, ulardan keyingi taba tobiinlarning davrida fath qilingan yerlar ular uchun qaytarib olishlik E, ularni ustidagi burchi edi va bunga ular qattiq kirishlari kerak edi va shuningdek islom diyoridagi mol davlat bularga katta ko'z olaytirishgan edi. Shunga ko'ra avvalambor nasoralar popi Urban yoki Irban 3-chi Fransiyani Clermont-Ferrand degan shahrida 26-noyabr 488-hijriy 1095-yilda ma'ruza qiladi. Bu ma'ruzasining sababi Bizantiya imperatori imperatorligi mana shu Saljuqiylar bilan bo'lgan jangda bular mag'lub bo'lib qoladi va o'zini mana shu nasroniylardan yordam so'raydi va buni mana shu pop orqali da'vati orqali buni amalga oshiradi. Va bu popga rohib Pyotr yordamchi bo'ladi. U ham mana shu juda ham o'zini dinida obidligi uchun Baytul Maqdisga juda ham shovqi borligi uchun butun nasoralarni Baytul Maqdisni qaytarib olishlikka gijgijlaydi. Mana shu popni chaqiruviga u yerliklardan 3 toifa chiqadi. Bular birinchilardan bo'lib kambag'al va mehnatkash bo'lgan kimsalar, ikkinchisi umarol iqto, ya'ni yer egalari, fiyadallar va uchinchi toifa ashabu tijorat tojirlar. Endi kambag'allar bular bir katta bir tabaqa bo'lib, ular juda ham bir qashshoq holatda hamma narsadan mahrum bo'lgan, haq-huquqlari bo'lmagan holda yashaydigan toifa ular bilan birgalikda ana shu feodallarning yeriga bog'langan mehnatkash e, qora ishchilar bu toifaga, bu kishilarga feodallar yerga ega bo'lishi bilan birgalikda ularga ham ega bo'lgan. Bular mana shu popni da'vatiga labbay deb chiqishlariga sabab asosan bular o'zlarini mana shunday kambag'al bir boy badavlat bo'lmasliklarining sababi asosan ular o'zlarini cherkov oldida, pop oldida juda ham bir katta gunohkor ekanliklari deb bilishadi va mana shu gunohlarini yuvish sababi, mana shu gunohlarni kechirish sababi faqatgina buni da'vatiga labbay deb javob berishlik, buni xizmatini qilishlik deb bilishadi. Ammo fiyadallar bo'lsa, ikkinchi toifa bular ikki guruhga ajralgan edi. Biri haqiqiy fiyadallar, ya'ni fiyadal ya'ni nomiga yarasha o'zining yer mol-mulki bo'lgan va ikkinchisi fiyadal, lekin nomi fiyadalu hech vaqosi bo'lmagan, sensteri, yersiz feodal degani yoki sens avor deylar ekan. Mana shunday kimsalar. Bular nima uchun yersiz bo'lib qolgan deyilganda, feodal tuzumida shunday ekanki, biror bir feodal vafot topadigan bo'lsa, uni katta o'g'li uni bor mol-mulki yeriga ega bo'ladi-yu, qolganlari mol-mulkdan mahrum bo'ladi. Bu bilan mana shu feodallar ikkiga ajraydi ekan. Endi mana shu yer mol mulki ega bo'lgan feodallar o'zaro bir-birlarini yerini tortib olishlik, o'zaro kurashlar bilan bular mana shu popni da'vatidan oldin mashg'ul edi. Pop da'vat qilishligi bilan musulmonlarga qarshi jangga go'yoki bularni o'rtasida sulh bo'ldi va o'zaro kurash endi musulmonlarni qarshisiga kurash bo'ldi. Endi ikkinchi toifa yersiz fiyadarlar. Ular endi o'zi hech narsaga ega bo'lmagan, bir-birlarini qatl qilib, talon-tarochlik, o'g'rilik yo'llari bilan o'zlarining kunlarini o'tkazib yurgan bu fiyadalar edi. Bularga endi musulmonlarga qarshi jang qilishlik da'vati bularga juda ham o'ng keldi. Ya'ni bu bilan bular yana ham musulmonlardan o'ljaral olishib, o'zlarini boyitishlik maqsadiga o'tishar edi. Ammo 3-toifa ashabut tijorat tojirlar bo'lsa, bular asosiy ana shu dengiz atrofidagi e, shaharlardagi e, tojirlar bo'lib, ular juda katta-katta ko'plab kemalarga ega bo'lishgan va bu kemalar bilan bu popni da'vatidan oldin Shom diyorlariga, Shom sohillariga safarlar qilib turishar edi va u yerdagi shaharlar bilan tijoratiy aloqalarni bog'lab turishar edi. Va bu shaharlardan Janva va Biza va Bundiqiya Italiyaning Bundiqiya shahri, ya'ni Venesiya shahri bu shaharlar asosiy mana shu tijorat shaharlaridan hisoblanar edi va bu ham bular uchun juda ham katta bir foyda omiliga aylandiki, bu agar janglar bo'ladigan bo'lsa, salibiylar jangi, e, bu e, salibiylar jangida ularning yuklarini tashib berishlik bilan ular e, juda ko'p kiralar, haqlar olishliklari mumkin edi. Shuning uchun bular mana shu popni da'vatiga labbay deb chiqishdi. Endi janglarga to'xtaladigan bo'lsak, al-hamlatu salibiy al-ula birinchi salibiylar hamlasi 491-yil Hijriyda 1097-yil milodiyda bo'lgan ekan va ushbu jang avvalambor ikkiga bo'linadi: al-hamlatu sha'biyya, keyingisi hamlatul umaro. Xalq hamlasi va ikkinchisi qirollar hamlasi. Xalq hamlasi e, bu lashkarni Piotr, rohib Piotr va shuningdek episkop Monti bular boshqargan bo'lib, bu lashkar juda ham ko'p sonli bo'lib, lekin nizomlanmagan, tartibga solinmagan, e, aksari fransuzlardan bo'lgan. Chunki e, bu salibiylarni jangiga fransuz popi da'vat qilganligi uchun fransuzlardan bo'lgan. Va shuningdek, ana shu paytda bu salibilarni Franja deb e, musulmonlar atashardi, ya'ni fransuzlar deb. E, fransuzlarning avvalgi nomi Faranja edi. Mana shunday bir omma xalqdan tashkil topgan edi, tartibsiz va shuningdek ta'minlanmagan bir lashkar edi. Bular <clears throat> mana shu yo'llari davomida e, talon-torojlik va Sharqiy Yevropa shaharlaridagi yo'ldagi insonlarni bilan ularni qatl qilishlik mana shu bilan mashg'ul bo'lishdi-da Konstantinopol Konstantiniyadan o'tib ketishdi. Keyin ular e, Kichik Osiyo, ya'ni Turkiyaga kirib borishdi. Ana shu yerda Saljuqiylar Sultan Qilich Arslon qo'mondonligi bilan bularni osonlikcha e, tormor qilishdi. Ikkinchi hamla qirollar hamlasi. Bular mana shu omma xalqdan tashkil topgan qo'shinlar orqasidan harakat qilishdi. Bu lashkar asosiy mana shu Yevropani qirollaridan e, tashkil topgan edi. Bu lashkarga asosiy fransuzlar qoidli qo'mondonlik qilishar edi. Ular dengizdan emas, balki quruqlikdan kelishdi-da. E, Konstantinopoldan o'tib ketishdi-da. Ular Shom va Turkiyani o'rtasiga e, kirib borishdi va ular o'zlarini 3 ga bo'lishdi. Birinchi guruh sharqiy tomonga yuradi va bular yurishib Odessa Arroha degan shaharni 491-yilda fath qilishdi va Bodvan 1 qo'mondonligi e, bilan berni fath qilishib ana shu yerda o'zlarini mamlakatlariga, davlatlariga asos solishdi. Ikkinchi toifa ular janub tarafga yurish qilishdi va Shom diyorlariga kirishdi, O'rta dengizni sohillari bilan yurib va Antokiya shahrini fath qilishdi 492-hijriyda. Va bu yerda boshqa bir yana Salibiy davlatiga asos solishdi. Buni Behemond 2-chi Normandiyalik mm, qirol bu yerda mana shu yerni boshqarib turdi. Keyin Quddus tarafga qarab yurishdi-da 493-hijriy 1099-melodiyda yetib borishdi. Va u yerni borib muhosara qilib qurshuvga olib turishdi. Bu yerda Fatimilardan Musta'lo billoh degan u yerni e, valisi boshqarar edi. 1000 kishi bo'lishiga qaramasdan 40 kun ana shu yerda turib berdi, u yerdan difo qilib, lekin ojizlik qildi-da, u yerni topshirdi va salibiylar 15-iyul 1099-yili u yerga kirib borishdi va kirib borgandan keyin juda ham ko'p qonlar to'kishib, e, hatto ba'zi bir tarix rivoyatlarida kelar ekan, 70 ming kishini u yerda qatl qilishgan ekan. Va ular o'zlari asosiy katolik bo'lganliklari uchun pravoslav nasorolarni ham qatl qilishgan, yahudiylarni ham va musulmonlarni ham qatl qilishgan. Va mana shunday ko'p qon to'kkanligi, vahshiyonalik bilan bu yerlarda ish olib borishganligini Germaniya tarixchilaridan Zoy Oldenburg o'zini Salibiy janglari haqidagi kitobida aytayaptiki, mana shu salibiylar qilgan qotilliklar Baytul Maqdisni olishlikdagi tarixni jinoyatlardan eng katta jinoyat hisoblanadi deb yozib ketgan ekan. Xo'p, salibiylar Baytul Maqdisda o'zlarini salibiy mamlakatlarini vujudga keltirishdi. U yerda Godefroy di Buyun degan qirolni u yerga vali qilib qo'yishdi va bu 1100 milodiy yilda Oka degan ana shu o'rta dengizni atrofidagi Baytul Maqdisini atrofidagi Oka degan shaharni muhozara qilishlikka borganida u yerda bir o'q kelib uni qatl qiladi va undan keyin uni ukasi Budvan u yerni qiroli bo'lib qoladi. Bu salibiylarni birinchi hamlasi edi islom olamiga. Al-hamlatu solibiyya at-thaniya. Ikkinchi hamla 539-hijriy 1145-melodiyda bo'lgan. 539-yili Imodiddin Zanki Musalni amiri. Bu kishi salibiylardan Raho shahrini qaytarib oladi. Raho ya'ni o'sha Odessa shahrini qaytarib oladi va ularni u yerdan mamlakatini yiqitadi. Va bu bilan ikkinchi salibiylar jangi Konrad 3-chi boshchiligida bo'lishligiga sabab bo'ladi. Konrad 3-chi va Louis 9-chi Fransiyani qiroli, Konrad 3-chi Germaniyani qiroli bular bilan salibiylarni ikkinchi jangi bo'ladi. Lekin <clears throat> Imoduddin Zanki o'zini haqiqiy mujohidligini, haqiqiy sherligini ko'rsatib, buni Konradni va 109-ni lashkarini quvib chiqaradi. Lekin Imoduddin Zankiyni ham hashshoshunlar botiniy bir e, toifa ekan, ular suiqasd qilib, u kishini qatl qilishadi. U kishidan keyin u kishining o'g'li Nuriddin Zanki salibiylarga qarshi jihod bayrog'ini ko'taradi va Antokiya shahrini ham qaytarib olishlikka muvaffaq bo'ladi 559-yilda. Ya'ni taxminan 70 yilga yaqin Antokiyani nasoralar bosib turgandan keyin yana qaytarib olingan bu diyorni. Keyin Nuriddin Zanki o'zini jihodini davom ettiradi to umrini oxirigacha. U kishi vafot topganidan keyin Nuriddin Zankini merosxo'ri Solih Ismoil qoladi. Solih Ismoil ana shu paytda juda ham yosh bo'lganligi uchun, 11 yosh bo'lganligi uchun u o'zini ishini olib borishligi uchun Shamsiddin Muqaddamni o'ziga vasiy qiladi. Vasiy ya'ni ishlarni olib boruvchi e, mana shu Sham diyorlarida va Misrda esa Salohiddin Ayyubini u yerga ana shu ishlarni oboruvchisi qilib tayinlaydi. Lekin yosh bo'lganligi uchun buni uni atrofidagi valilar ko'tara olmaydi, xususan o'zini amakivachchasi Sayfuddin G'ozi Musalni amiri mustaqillikni e'lon qilib unga bo'ysunmasligini aytadi. Va Dimishqda bo'lsa Halab amirlari buni yo'qotishlikni va o'zlari amir bo'lishlikni payda bo'lishadi. Lekin Salohiddin Ayyubiy bo'lsa, u kichkina bo'lishiga qaramasdan unga itoat qilishlik vojibligi va musulmonlarning birdamligini ushlab qolishlik uchun e, uni nomiga pullar chiqarib, unga itoatda borligini e'lon qilib, ishni olib boradi. Va 569-yili Nuriddin Zakiyning o'g'li Solih Ismoil sulton bo'lgan bo'lsa, Zankiylar hukumatiga 19 yoshida u kishi vafot topadi va undan oldin ana shu Shamsuddin ibn Muqaddam Salohiddin Ayyubiyni chaqirib, mukammal ish boshqarishlikni Salohiddin Ayyubiyga bergan bo'ladi. 19 yoshida Solih Ismoil vafot topishligi bilan o'zidan o'zi Zankiylar, Otabeklar hukumatı tugab, Salohiddin Ayyubiyga o'tib, Ayyubiylar davlati boshlanadi. Xo'p. <clears throat> Bunda asosiy Salohiddin Ayyubiy salibiylar janglarini batafsil dars qilib berilganda to'xtaniladi, mukammal. Qisqa qilib aytib o'tadigan bo'lsak, asosiy Salohiddin Ayyubiy 576-yili Baytul Maqdisdagi salibiylar bilan sulh qiladi. Bu sulh E, mana shu janglarni to'xtatib turishlik vaqtinchalikka, lekin bu sulohga Kuruk qo'rg'oni qalasini e, qo'mondoni Arnat bu sulohni buzishlikni boshlaydi. Avvalo Hijozga yurish qilishlikni maqsad qilganida buni sezib qolgandan keyin Salohiddin Ayyubi o'zini jiyani Farruxshohni jo'natadi, Arnat bilan jang qilib, buni planlarini, Arnat planlarini buzib tashlaydi. Keyin Arnat 2-yili yana o'zini maqsadidan qolmaydi u dengiz orqali Makka va Madinaga hujum qilmoqchi bo'ladi va buni Salohiddin Ayyubiy Musalligida Musal mintaqasida turganligida biladi-da, o'zi uzoqligi uchun Misrda uni ukasi Sultan Odil bo'ladi. Sultan Odilga buyruq beradi va Sultan Odil Arnatga qarshi kelib jang qilib uni ham mana shu ikkinchi urinishini ham yo'q qiladi. Keyin 3-chi Arnot urinish qiladi. Haja ketayotganlarni Arnot tarafdan yo'lini to'sib, ularni asir qilib oladi va Salohiddin Ayyubi unga shart qo'yadiki, asirlarni qaytarib berishlikni. Lekin bunga u rozi bo'lmaydi va sulh buziladi va urushga tayyorgarlik ko'riladi. va Saloddin Ayubi jangga tayyorgarlik ko'radi va Arnot va Baytul Maqdisni qiroli Jon maslahat qilishadi va ko'pchilik mana shu Baytul Maqdisda Saloddin Ayyubiyni kutib turishlikni maslahatini berishadi, lekin Arnot o'zini juda ham qaysarligi bilan u uni Saloddin Ayyubiyga qarshi chiqishlikni maslahatini berib, shunda turib oladi va nihoyat ular Baytul Maqdisdan chiqishadi va Hittin degan joyda Salohiddin Ayyubi bilan salibiylar jangi bo'lib o'tadi. Bunda Alloh subhanahu va taolo Salohiddin Ayyubiga mana shu fathni nasib etadi. Va bu bilan Salohiddin Ayyubi Baytul Maqdisni yana qaytarib oladi va qasam ichgan bo'ladiki, Arnotni o'zi qatl qilishlikni va Arnotni o'z qo'li bilan uni qatl qiladi. So'ngra Tabariya, Uka, Qayosira, Hayfa, Yafa, Soyda degan ana shu sohil bo'yidagi barcha shaharlarni yana qaytadan qaytarib oladi. Al-hamlatu salibiyya al thalitha 3-salibiylar chi hamlasi. Bu hamla 583-hijriy chi 1187-milodiyda chi bo'lgan bo'lib, Salohiddin Ayyubiy g'alaba qozonganini natijasida 3-chi salibiylar hamlasi tashkil topadi. Bu jangni Frederik Barbaros Germaniya qiroli va Filip Augusta Fransiya qiroli va Richard Coeur de ya'ni sher yurak Richard Britaniya qiroli bular boshqarishadi. Frederik Germaniya qiroli quruqlikdan yurib Konstantinopoldan o'tib Turkiya tarafiga yuradi va Klekiyada e, bir daryodan o'tib ketayotganda e, g'arq bo'ladi. Buni hamlasi natijasiz yakunlanadi. Filip Augusta bo'lsa Fransiyaga Richard bilan ixtilof bo'lib qolganligi sababli qaytib ketadi. Ammo e, Richard Sheryurak Richard bo'lsa o'z yo'lini davom ettiradi Salahuddin Ayyubi bo'lsa 583-yili ana shu e, Richard Sheryurak Richard bilan sulh qiladi va bu sulhni sulhi Romla deyiladi. Sulhi Romla bilan e, Richard yana o'zini yurtiga qaytib ketadi. E, sulhi Romlada ba'zi bir bandlar bor ediki, u bandlarda avvalo Asqalon degan shahar bo'lgan, u nasorolarning qo'lida bo'lgan shahar. Bu shaharni vayron qilishlik, chunki bu shahar bo'lib tursa, Baytul Maqdisga katta xatrasi bor bo'lgan. Ikkinchisi, mana shu nasorolar bemalol kelib Baytul Maqdisni ziyorat qilisha oladi degan suluhlar bo'lgan edi. Richard bilan suluh 583-yilda Baytul Maqdisni Salohiddin Ayyubiy fath qilgan ekan. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, parvo qilmay, dini islom hazil bilmay, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon Qaflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, yolg'on danib o'zing O'tmas bo'ldi aytar so'zing, bas endi och, och och ko'zing, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p uygan uyg'on endi ey musulmon, shayton seni yenge aldı, qalbingga dünyanı soldi, musulmoncha noming qoldi, uyg'on endi ey musulmon. Qaflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon, haddan oshdi bu gafletin Kafirge yoktur nafrating, xatarlidir bu holating, uyg'on endi ey musulmon Qaflat uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on indi ey musulmon qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, yurma turli fitna qilib, birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib, uyal uyal ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p orlanding, uyg'on indi ey musulmon, paymol bo'ldi nomusoring, jamla bunga e'tiboring, ko'rsat indi qo'lda boring, uyg'on indi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmey qo'lingga on jon bersang ham diningda qon diningda qol ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey Müslüman. Kadrin kaçıp köparlendin, uygan indi ey Müslüman. Gaflet uykusunda kaldın, uygan indi ey Müslüman. qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon